بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi arrahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur, aliyeumba mbingu saba kwa matabaka, huoni tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehma hebu rudisha nadhari unaona kosa lolote thumma rji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir tena rudisha nadhari mara mbili nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya kuwa imehizika nayo imechoka. Walaqad zayyana as samaaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhaba as-sa'ir, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa na tumeyafanya ili kuwapigia mashaitani na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir, na kwa waliomkufuru Mola wao mlezi ipo adhabu ya jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka. Takadu tamayazu min alghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, inakaribia kupasuka kwa hasira kila mara likitupwa kundi humo, walinzi wake huwauliza kwani hakukujieni mwonyaji? Qalu bala qad jaana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir, watasema kwani ametujia mwonyaji lakini tulimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili tusingelikuwa katika watu wa motoni. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير wakakiri dhambi zao basi kuangamia ni kwa watu wa motoni ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير hakika wanaomwogopa Mola wao mlezi kwa ghaibu watapata maghfira na ujira mkubwa. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun dhati sudur, naficheni kauli zenu au zitangazeni hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, asijue aliyeumba naye ndiye mjua siri mwenye habari Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Mulk imeteremka maka. Sura hii inaitwa Suratul Mulk kutokana na neno al-mulk yaani ufalme linalotokea katika aya ya kwanza katika sura. Na muhimu ya makusudio ya sura hii tukufu ni kuelekeza fikra na nadhari zizingatia athari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu uliozagaa katika nafsi za watu na katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mnavyoviona katika ardhi na mbinguni upeo wa macho yenu ili hayo yawe ndiyo njia ya kupelekea kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na pia sura hii inabainisha hali ya makafiri ambao watatupwa katika jahannam na watasikilizana mikoromo yao na wataungua katika moto wake na wataungama madhambi yao na watajuta kwa watavyoishia watapowauliza malaika kwa kutomwitikia mtume alipowaita na akawahadharisha na ama waliomhofu Mola wao mlezi na wakamuamini hao watapata maghfira na msamaha kwa makosa yaliyowaporonyoka na ujira mkubwa kwa mema waliyatanguliza na wakayatenda. Ametukuka na amezidi baraka zake mwenye kumiliki peke yake uwezo wa kuendesha mambo ya viumbe vyote na yeye juu ya kila kitu ana uwezo uliotimia ambaye ndiye aliyeumba mauti na uhai kwa makusudio anayotaka yeye ili akufanyieni mtihani ni yupi katika nyinyi anayefanya vitendo sawa na mwenye nia safi na yeye ni mwenye kushinda wala hashindiki kwa kitu, mwenye msamaha kwa wenye upungufu. Yeye ndiye alizizua mbingu saba zilizopandana kwa mpango mmoja sawa sawa. Huoni tofauti yoyote katika uundaji wa Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake imenea kwenye viumbe vyake vyote. Basi hebu tazama tena, unaona hitilafu yoyote? Kisha tazama tena na tena, jicho lako linakurejea mwenyewe bila kugundua aibu yoyote, nalo limechoka. Na hakika sisi tumeipamba mbingu hii ya karibu unayoiona kwa macho. Tumeipamba kwa nyota zinazong'aa na tumefanya katika hizo vimondo vya kuwapopolia mashetani na akhera tumewaandalia adhabu ya moto na owaka Mbingu ni kila kilicho juu yetu kikatufunika. Amesema Ibn Said, hiyo ni bahari ya anga na vyombo vyote viliomo ndani yake na vimondo. Na sura wanayoiona wakazi wa duniani katika masiku yaliyo safi ni kama kuba la kibuluu lililopambwa kwa nyota na sayari, kama kwamba ni taa. Kama unavyoziona nyota za mkia au vimondo vinakwenda angani vikiungua huko juu ya ardhi. Na hilo kuba la kibulu si chochote ila ni matokeo ya mwangaza wa jua na nyota pamoja na takataka za vumbi zinazoning'inia katika hewa na sehemu za hewa molecules zinazotawanyika. Haya mbali na yanayoonekana katika mwangaza nafsi yake ambayo huipamba mbingu hii ya karibu kama vile zile rangi nzuri nzuri za wakati wa kuchukua jua au wakati wa kuchomoza jua alfajiri na mianga ya njia za nyota, miangaza ya kaskazini na miangaza ya katika sehemu za polar regions. Na yote yanayoonekana ni matokeo ya kuingiliana mwanga pamoja na funiko la anga la ardhi na uwanja wake wa sumaku yani magnetic field. Na kwa ajili ya wasiomwamini Mola wao mlezi, tumewaikia adhabu ya jehanamu na huo ndiyo mwisho muovu kweli kwao. Wakitiwa humo watasikia sauti mbaya ya kuchusha na huo moto unatokota kwa ukali unakaribia kukatika na kutawanyika kwa wingi wa kuwakaribikia. Kila likitumbukizwa kundi mojawapo kati ya walinzi wake huwa uliza kwa kwa kejeli. Kwani hakukujieni mtume kuhadharisheni na mkutano wa siku hii ya leo. Na wao watajibu, ametujia mwonyaji lakini sisi tulimkanusha tukamwambia mwongo na tukasema Mwenyezi Mungu hakukuteremshia chochote wewe wala mitume wenginewe nyinyi mnaodai utume si chochote ila ni watu waliopotoka na mkobali na haki na watasema lau kuwa tulikuwa tunasikia kama inavyofaa sikie mwenye kutaka ukweli wa mambo au tunafikiri tunayoitiwa tusingekuwa miongoni mwa watu wa motoni. Basi wataungama kukadhibisha kwao na kukufuru kwao. Watu wa motoni wapotelea mbali na rehema Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kumhofu Mola wao mlezi na hali wao hawamoni watafutiwa madhambi yao na watapata thawabu kubwa kwa mema yao. Naficheni kauli yenu au itangazeni. Yote mawili kwa Mwenyezi Mungu ni sawa kwani yeye ni mkuu wa kuyazunguka yote kwa kuyajua, mjuzi wa vinavyoficha vifua. Kwani muumba si mwenye kujua mambo yote waja wake, na yeye ni mjuzi wa dogo na kubwa.